आवाज़ी मैं लाल वञाए वधिया वस घर में कुनई लभदा वस घर में कुनई लभदा सर खाक रवाई वधिया इमदाद तू कर गाज़ी मैं लाल वञाए वधिया एक साल तू बाद आई मन मज़ाद थिया आहियां असरूं असर जी कबर की कुझ हंज बचाए में असर नहीं लॻंद सार ख़ाक रवाए वदियां आई तू करेगा जी